Akšam namaz počinje zalaskom sunca po konsenzusu uleme a završava po većini učenjaka nestankom crvenila na zapadu znači nestankom crvenila nakon zalaska sunca i tada se spušta noć je jel tako ili dio učenjaka u zagradi šafije smatraju da akšam nema namaskog vremena kao drugi namazi nego da akšamsko vrijeme traje toliko da se možeš abdestiti, obući, odnosno pripremiti za namaz i klanjati akšam sa akšamskim sunnetima. Samo toliko. Šta im je dokaz? Dokaz im je što Džibril kad je dolazio poslaniku, znate onaj hadis Džibrilovo u vaktovima, kad je dolazio e, da klanja s poslanikom u prvo vrijeme i zadnje vrijeme i poslanik kad je klanio onima sahabima, prvo, Akšam je klanio u isto vrijeme. Akšam je klanio šta? Međutim, ispravno je mišljenje većine znači da Akšam ima određeni period. Sve zavisi od geografskih uslova gdje se čovjek nalazi. Dalje u vezi s Akšamom neispravno i neutemeljeno mišljenje koje je raširano ovdje kod nas u Bosni, a to je da će kijametski dan biti u Akšam, pa se zato brzo uči i kamet od s ovim. To je neutemeljeno, e, prije svega zato što nema teksta za to, a drugo, zato što je propisano ipak malo napraviti razliku između Zana i Kameta, Iz više razloga. Prvo što je to bila praksa poslanika i ashaba, drugo zato što je poslanik Selem, kako navodi Imam Buhari u svom sahihu, rekao klanjajte, e, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, pa je on da rekao ko želi treći put. Znači, može, klanja se dva rekata prije akšama. Dalje, zbog predaje također, e, u kojoj ashabi kažu kada bi došli na akšam, toliko ljudi je klanjalo dva rekata prije dva rekata pri e, da smo mislili da je akšan završen. Znači to sve ukazuje da malo može se napraviti ta, ta razlika. U svakom slučaju akšan ne bi trebalo odgađati od prvog vremena. Čim nastupi, odmah ga treba šta klanjati. Jacija. Jacija počinje kada nestane znači prestankom akšama. Jacijsko vrijeme se dijeli na dva vremena vrijeme dozvoli i vrijeme nužde. Vrijeme dozvoli do polovine noći. A kako se mjeri polovina noći? Je do 12 sati? Nije uvijek. Znači, uzmemo od akšama do zore koliko ima sati, podijelimo na dva i to je polovina noći. To može neka biti u 10, nekad može biti u 1, nekad može biti u 11, kada si kako kad. Do pola noći znači. Poslije pola noći do zore je vrijeme nužde, znači oni koji nisu mogli, nisu stigli, ili eventualno žena koja se očistila od hajza ili nifasa, ili se čovjek probudio iz kome i tako dalje, za njih važi taj period da im je obavezna jacija klanjati ako su tada ušli posle pola noći šta do zore. Sljedeće što je interesantno u vezi s jacijom, to je jedini namaz koji je mustahab odgoditi do zadnjeg vremena. Znači, jedini namaz koji je mustahab lijepo odgoditi do kraja namaskog vremena. Za sve namaze je bolje krenuti u koje vrijeme? Upravo. Osim kojeg je namaza, ja cijem. Znači, to je, međutim, Ulema postavlja uslove da bi se jacija odgodila. Prvi uslov je da ne šteti džematlijama. Drugi uslov je da džematlije pristanu na to. Kontate to. Znači, džematlije ne, ne, da im to nešeti i drugo da oni pristanu na to. Povezana su ta dva uslova, ali ima određene razlike među njima. Znači, ako džematlije hoće klanjati u prvo vrijeme, osnovi. zato je poslanik Selem eh, gledao, znači, korist džemata. Pa smo vidjeli u Buhari u Muslimu umjetu lahkam da je šta, kad bi ih vidio da se sakupili, klanio bi. Kad je vidio da ih nema e, dosta, onda bi šta odgodio balajac. Međutim, sada, ako mi se nađemo u situaciji da iz određenih razloga nismo klanjali u džematu, hoćemo li mi sada prestati, hoćemo odgoditi jaciju do, do zadnjih vremena ili šta da radimo? U tom slučaju onda zadržava čovjek pravo ili bolje mu je da ako ne postoji opasnost da će prespavati ili zaboraviti slično, neka je odgodi do zadnjeg vremena. Jer ako mu je prošao jedan fadilet, onda neka mu ne prođe šta drugi fadilet. Dalje što je interesantno za jaciju, e, nakon jacije nastupa vrijeme vitra, znači vrijeme vitra je vezano za jaciju, a ne za neko vrijeme. Pa recimo ako smo putnici i klanjamo akšam i jaciju zajedno u akšamsko vrijeme, odmah možemo klanjati vitre. Jer ono vezano šta? Za jaciju, a ne za ulazak jacijskog vremena. Saba. Saba počinje e, nastupom prave zore. Zašto smo rekli prave? Zato što postoje dvije zore. Malažna zora i istinska, odnosno prava zora. Lažna zora, zora to je takozvano praskozorje. Šta to znači? To je svjetlost koja se pojavi prije prave zore, znači koja je vertikalna i koja je kratkotrajna. Znači nakon nje pojavi se tama ponovo, pa tek onda izlazi svjetlost koja je horizontalna i pojavljuje se i nakon nje više nema. To je prava zora. Znači kad izađe prava zora, tada nastupa koje vrijeme? Sabah. i traje do izlaska sunca. To je znači njegovo vrijeme. Sljedeće što je vezano za sabasko vrijeme je kad je bolje klanjati saba u prvo vrijeme ili kad se razdani. Većina uleme smatra da treba u prvo vrijeme. Dokazi su im sljedeći. Prvo, brojni hadisi ashaba koji govore o tome da su klanjali s poslanikom u prvo vrijeme, znači još dok je tama bila mrak, nisu vidjeli dobro jedni drugi. Sjećate se umetula kam smo radili neke od tih hadisa. Drugi dokaz im je što je osnova, inače vidjeli smo da je princip da, se, da, da je vrijedno sklanjati u prvom vremenu. Međutim, Hanefije ili dio, tačnije dio Hanefija smatra da je bolje klanjati sabah kad se razdani. Šta im je dokaz? Dokaz im je hadis u sunenu Tirmizije i u drugim dijelima gdje je poslanik sa sedam rekao e, klanjajte sabah kad se razdani, nagrada je tada veća za sabah. Dosta uleme potvrđuje ovaj hadis, ali Hanefije su iz njega shvatile da trebaju sabah klanjati kada kasnije. Oni smatraju da je taj hadis drogirajući. Ono sve ostalo što je prije, kažu poslanik je to radio prije, a onda ono što je oporučio umetu da radi šta je upravo ovo posljednje, znači da to bude tako. I inače u fikhu, u, u pravilima fikskim kažu riječi imaju prednost nad postupcima znači fiksko pravilo je da ako je hadis došao tekstualni kao oporuka, ona, im, ona ima prednost on ima prednost nad recimo kada sahab kaže radio je tako znači postupci međutim većina uleme kaže ne, ne može se pristupiti derogaciji sve dok se može naći zajednički jezik između dva hadisa, ali tako ili nije prvo kažu mi znamo da je posljedno do smrti svoje pridržavao se da klanja u prvo vrijeme. To znači da nije derogirao ono što je bilo prije. Jer da je derogirao, postupo bi on drugačije. Šta su rekli? Kaže imam Tahavi, koji inače Hanefija vidjeli smo, u svom dijelu Muškilul Athar. On ima jedno dijelo koje se zove problematične predaje. Znači kako dođu dvije predaje problematične, kako im naći zajedničku vezu. Pa između ostalog navio taj primjer. Pa kaže on da je ispravno mišljenje u vezi s tim da se te predaje spajaju na sljedeći način. Poslanik je počinjao u prvo vrijeme klanjati. Ali je poznato da je poslanik dugo učio, najduži namaz na kojem je učio je bio Esaba. Ponekad je učio El Araf suru u cijelosti. Ponekad i druge sure. Znači, ponekad suru Jusuf, recimo, ili slično. Znači, učio je dugo. Pa, stao bi na namaz dok je mrak, a onda bi završio namaz kad se razdani. Pa bi u tom slučaju hadis znači ovaj termizi klanjajte sabah dok se ne razdani. Znači, provedite vrijeme u sabah namazu do razdanjenja, jer tad je nagrada najveća. Znači, najbolje da tad. Je to u redu? Znači, ukratko mi kažemo, sabah je najbolje klanjati šta? U prvo vrijeme. Međutim, ako ćemo vagati, hoćemo li klanjati sabah u prvo vrijeme ili u džematu, mi ćemo šta? Izabrati džemat jer to je fars, a ovo je mustahab. A birati između farza i mustahaba je šta? Izabrati treba fars. Je li to u redu? Sljedeće evo je za već uči. Znači, šta je vezano za ikindiju, odnosno za sabah? Zabranjeno je klanjati na file nakon sabaha dok sunce ne odskoči jedno koplje. Znači jedno 15-20 minuta od prilike kako računaju učenjaci. Znači na file. I drugo što je vezano, prije sabaha dosta u Leme smatra nepoželjno klanjati na file osim dva sunneta. Znači prije sabaha smatraju propisani samo dva sunneta. Znači ako bi rekao čovjek ja hoću četiri, šest, osam, kažu ne, nemoj. Dva samo sunneta. A posli ništa. I posljednje što je vezano za sabah jeste lijeganje prije sabaha, prije farza. Jeste čuli nekad za taj sunnet? Znači, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je praktikovao je šta? Da prije farza sabaskog prilegne. Odmori se. Ulema u vezi s tim leganjem ima različita mišljenja. Hanefije smatraju da je to novotarija i nepotrebno. Zahirije smatraju da je šart ispravnost seba. <laughs> Zahirije. Znači dva potpuno suprotna mišljenja. Znači jedni kažu to je novotarija. I imaju dokaz, prvo se od Ibn da je on kad bi vidio nekog u džami da je lego gađu ga kamenčićima. Uh, Zahirije kažu, ne, ne, to je šart namaza. U uslovu, znači, ako ne legneš malo, sabah ti je šta? Neispravan kod njih. Međutim, ispravno mišljenje onih koji kažu da je to propisano sunnet, ali nije ni uslov za namaz, nije ni novotarija, samo se ovi koji kažu da je propisano sad dijeli na dva mišljenja nekakva dva podmišljenja. Pa jedni kažu to je mustahab u svakom slučaju svejedno klanio noćni namaz ili ne. Bi umoran ili ne. A drugi kažu to je mustahab samo ako je čovjek klanio noćni namaz pa osjeća umor i zamor pa onda onda malo prilegne prije sabah. Kažu fajda toga, korist toga je eh? da čovjek malo prikrije svoj noćni ibadet, jer kad malo legne smiri se krvi, ono ostalo boja dođe čovjeku. Drugo, da se krv malo cirkuliše, vrati se, je čovjeka dugo stoji, salije se krv i tako dalje. Znači, to su ta mišljenja u vezi, u vezi s tim. Do sabarskog lijeka. I prije idućeg šarta još samo stavite jednu tačku su zabranjene na, e, namaska vremena. To ćemo ukratko, a onda ćemo o uklanjanju nečistoće. Wallahu alam. I ostalo nam je još jedna mesela u vezi e, namaskog vremena i s njom ćemo zapečatiti ovu temu, inšalla, a to je mesela šta da rade ljudi kojima se koji žive u mjestu gdje se ne smjenjuje dan i noć u 24 sata. Recimo, južni i sjeverni pol, Švedska recimo imaju dan traje dugo, neka po nekoliko mjeseci ili noć. Šta da rade ti ljudi? Da li će oni klanjati u šest mjeseci pet namaza ili će klanjati, jer to bi značilo bukvalno, znači ukidanje džuma, ukidanje džemata, ukidanje namaza i ostalo. Kaže naša ulema, oni će m, mm, ravnati se po najbližem mjestu u kojem se smjenjuje dan i noć u 24 sata. Pa makar noć trajala sat vremena ili dan trajao sat vremena. Znači, bitno je da se smjenjuje po najbližem vremenu. Recimo, može biti između sabaha i jacije razlika sat vremena. Klanjaju jaciju i za sat vremena zora. Ima veze. Klanjaće jaciju, klanjaće sabah posle. Znači, bitno je da se 24 sata šta smjenjuje dan i noću. Neće oni, ja sam skonto onaj, da će mjeriti vrijeme neko. Pa mjeri vrijeme. Ona, ovaj, znači, u sat vremena on faktički pet namaza on mogu sastaviti. Ne može pet. Sad, ima pet namaza, ima klanjamo ovaj dva namaza u toku dana. Dan traje, dva u toku noći, jedan u zoru. Pa recimo sada ako je dan traje, šta ja znam, 16 sati. Ja. Podijelit će podnik Indiju na to. Ja. Znači gledat će kad sunce dolazi na pola kad pređe polovinu neba klanjaće podne. Pa kad dođe sjenka predmeta, znači za jednu dužinu se poveća šta? Nastupće Indija. Bez obzira koliko to sati prošlo. Da li je prošlo 8 sati, 10 sati, nema veze. Ako dan traje, recimo, 4 sati. Dobro, isto tako. Isto tako. Je. Pratit će ovo i onda jaciju i ovo, znači zora. Bitno je da ima zora, ima izlaz i zala sunca. Kad će zaći, ovo to nije bitno. Isto postoje kad uđe i izađe sunce. Znači, ako što je dan ne... duži i što je kraći, nema veze. Ako je, ima, ja mislim tamo su na fast kao ono, traje noć pod nekoliko mjeseci i dan pod nekoliko mjeseci. Rekli smo, ako ne, po najbližem, danskoj, po najbližem, znači, mjestu gdje se smjenjuje dan i noć. A šta je dokaz za to? Dokaz za to je hadis od Dejalu koji je prenesen u Sahihu kada je poslanik rekao da će njegov jedan dan biti ko godina, jedan ko mjesec, jedan ko sedmica, onda jedan od sahaba upita, kaže Allaho poslaniće, a šta ćemo sa namazima u tim danima? Hoćemo li ih klanjati ili ćemo mjeriti? Kaže poslanik, mjerit ćete vrijeme. Znači, neće u jednoj godini klanjati se pet namaza, nego će mjeriti vrijeme, računati. E, na osnovu toga Ulema je, znači, zaključila šta da rade oni gdje se dan i noć ne mijenjaju u toku 24 sata. I s tim smo uh, Allahu hvala završili na, sa ovim dijelom. A ako Bog da, napišete sljedeći uslov. Mislim da smo vrijeme dobro protresli Možda malo i više nego što je uobičajeno, ali nema veze. Koji je drugi namanski šart? Koji je drugi namanski šart? Prvi je nastupanje namaskog vremena. Koji je drugi? Znači, prikladno oblačenje. Dobro. Ajde, mi ćemo ovako malo napraviti tu redoslijed. Znači, nekakav logički slijed bi bio nastupanje namaskog vremena. To je jedan red. Znači, sljedeće bi bilo uklanjanje nečistoće. Znači, ako čovjek ima nešto na sebi, prvo će otkloniti to sa odijela, tijela i slično, pa će tek onda se očistiti, pa tek onda se obući. Onda se tek okrenuti prema kibli. Znači, napišite naslov uklanjanje nečistoći